الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيدنا محمد وآله وصحبه أجمعين اللهم اعصمنا من كل ما لا تحب ولا ترضى والشغل مما لا يعنينا وما يعرض في نفوسنا وهب لنا مما وهبت لأنبيائك ورسلك وتول أمورنا ولا تكلنا إلى أنفسنا طرفة عين ولا أقل من ذلك واهدنا بنورك إليك وأعطنا من فضلك وأغننا عمن سواك اللهم ثبتنا بحمل رسالة نبيك وقونا بإمداد من عندك حتى نسير إلى ما تريد وجملنا بأوصاف محبيك والأفعال المرضية لديك وأفض علينا من أسرار ألوهيتك وربوبيتك وصلى الله على سيدنا محمد المرتضى وآله وصحبه ذوي الوفاء Alemlerin Rabbi Yüce Allah'a kainatta cilvelenip duran tecellileri adedince hamd ve şükür, varlık alemine bir rahmet ve topyekün beşeriyete bir şefkat peygamberi olarak irsal buyurduğu, gözleri ela, kâmeti bala, kakülü amber, saçı reyhan, insanlığın iftihar tablosu Efendimiz'e, aline ve ashabına da sayısız salat ve selam ediyor. Sinelerimizde Allah ve peygamber sevgisi, niyetlerimizde de Rabbimiz ile kullar arasına girmiş bütün engelleri kaldırma ve efendiler efendisini bütün insanlığa tanıtıp sevdirme mefkuresi bir kez daha Rabbimizin inayet ve siyanetine sığınıyoruz. Ey rahmeti sonsuz yüce Allah'ımız! Biz aciz ve pür kusur kullarını senin sevmediğin ve hoşnut olmadığın vadilerde dolaşmaktan muhafaza buyur. Senin yüce nezdinde yani yaz sayılan ne kadar meşguliyet varsa bizi onlardan uzak tut. Ne şekilde arız olursa olsun bütün bulanık düşüncelerden ve kirli hayallerden de zihnimizi ve kalbimizi koru. Enbiya ve mürselin efendilerimizi donattığın gibi onların yollarından yürümeye azmetmiş bu muhtaç bendelerini de değişik ve sürpriz mevhibelerinle donat. Ey her şeye gücü yeten ve kullarına onların şah damarından daha yakın olan Rabbimiz! Gidecek başka hiçbir kapısı olmayan ve işlerini yoluna koyabilecek yegane güç ve kuvvet sahibi olarak sadece seni bilip seni tanıyan bir düzine çaresiz yine kapına geldik ve yine bize yardımcı olmanı dileniyoruz.'' Ne olur bizi göz açıp kapayıncaya kadar hatta daha az bir zamanda bile nefsimizle baş başa bırakma. Nurunla tecelli buyurup sana ulaşan yolları bize de göster. Fazlınla bizi öyle çepeçevre kuşat ve öyle ina buyur ki senden başka hiçbir kimseye en ufak bir ihtiyacımız kalmasın. Kalmasın da senin hakiki dostların gibi biz de her zaman başkalarına karşı müstahni yaşayabilelim.'' Rabbimiz sana dilbeste olmuş ve Resulünü gönülden tasdik etmiş şu kullarını Yüce Nebi'nin risalet davasını omuzlamaya muktedir, sabit kadem insanlar haline getir. Getir ki ufkumuzu sadece senin namı celilini ve Resulünün yadı cemilini afak aleme ulaştırma gayeyi hayali tutsun ve kalbimiz yüce dinine hizmet etme düşüncesinden başka bütün yüklerden kurtulsun. Aynı zamanda bizi bu ağır ve zor yolda inayetinle takviye buyur. Buyur ki senin işaret ettiğin istikamette yürümeye muvaffak olabilelim. Batın ve zahirimizi sevdiğin kullarının evsaf-ı hasenesi ve nezd-i uluhiyetinde hoşnutla mazhar olmuş amelleriyle güzelleştir. Uluhiyet ve rububiyetinin esrarından bizim üzerimize de sağanak sağanak yağdır. Niyazımızın sonunda bir kere daha Rıza Üveyki Efendimiz Hazreti Muhammed Mustafa'ya, vefa ehli aline ve ashabına salatu selam ediyor. Dualarımızın hüsnü kabule mazhar olmuş dualardan olmasını ümit ediyoruz. Ne olur Rabbimiz merhametinle muamelede bulun ve bizi duasına icabet edilmeyen talihsizlerden eyleme. Amin.